Pozdrav, dobrodošli u Pozes, e, podcast Eurosong hr U trećoj smo epizodi. Druge sezone. I redovni smo, što veseli nas, nadamo se i vas. E, dobili smo puno feedbacka za one prve dvije epizode, tako da nadam se da ćemo postati bolji. A prije svega, prije nego što počnemo sa našom današnjom temom, Želimo vam svima sve najbolje u nove 2019. E, ako čujete nekako pucanje oko nas, to je zato što se ovo snima na staru godinu. I sigurno se, e, sigurno se oporavljate od e, proslava, tako da ćemo ovaj puta biti malo sažetiji, kratki i kraći. I, <laughs> i eto, potrudit ćemo se odmah vas zabaviti na početku nove godine. odmah idemo u Eurosong. Prije svega samo bi htjeli se osvrnuti na albanske predizbore, jel? albanskim predizborima i reci nam Leone, tko je to pobjedio budući da ja ne znam točno <laughs> kako se zove žena. <laughs> E, e, e, joj, samo malo. <laughs> Jonida Maliki, te Heju Tokes, Tokeš, ne znam više, što si u tome da e, smo mi nju, jedan od nas ju uvrstio, ne znamo točno šta, papiri su se ti negdje izgubili, jedan od nas nas se odlučio nju uvrstiti u top 5, ja ne znam jesam to bio ja ili si to bio ti? Ja mislim da ja nisam, budući da se meni onako nekako orijentalno činila, meni je onako to bilo. ja ne znam što se dogodilo, meni je to toliko poznato bilo kada je ona pobjedila, ona sam bio tako sretan, joj pa mi smo nju spomenuli u podcastu, sigurno je to, ako to je ona, mi smo to rekli i to je top 5 i onako, uh, dobri smo. Mislim da, smo, da se nje sjećamo zato što smo pokušavali izgovoriti uopće ime, to pje, ime te pjesme. Zar nije to bilo ono Žana Mariji? Može, bi, može bit. Da. Moramo to malo čekirati i provjeriti. Da, nećemo govoriti ništa unaprijed. Od e, ostalih vijesti došla je nova, nova, pozornica. Došla je pozornica za Eurosong 2019. u Izraelu. Um, <clears throat> puno trokuta, jako puno trokuta. Geometrijskih linija, geometrijska abstrakcija <laughs> je na dijelu. onako, vrlo, vrlo je zanimljiva, trebate ju ovaj, svakako pogledat. Pozornica je geometrijska, kao što smo rekli i mene podsjeća malo taj glavni dio, e, središnji kao nekakav dijamant, malo mi ima nekakve prizvuke 60-te, <laughs> 70-te, onako zlatna je. <laughs> Dobro, to je možda samo nekakva ta boja tu, ko zna kako, kako će to, biti. To je nekakav remake, mogli bi reći. Jel bi mogli reći? Ja ne znam šta bi rekao za nju <laughs> konkretno. Prvo sam morao nek- malo pogledat bolje da bi vidio šta, šta se tu točno dešava. Ove stepenice koje su crne su se nekako stopile s pozadinom, barem kad gledam ovu glavnu sliku, ovu koja se nalazi na Instagramu, um, Euro, Eurovision što god, Instagram, službeni, no. A, pa, ne znam, bacite pogled, recite nam što vi mislite. A sada ćemo samo preći na glavni dio našeg današnjeg podcasta, naše današnje epizode, a to je dugo očekivani, zapravo e, traženi pregled pjesama Španjolske. Ovaj put ćemo to raditi uživo s obzirom da uživo pod navodnicima, e, dakle odmah ćemo slušati i pričati o pjesmama, možda ćete ih čuti u pozadini i unaprijed se ispričavamo ako će odmah biti preglasno jer e, dostupni su samo jednominutni zapisi na službenoj stranici Radio Televizije Španjolske e, tako da nisu, nije ih moguće umontirati u podcast, a nadamo se da nas SoundCloud neće otkriti prilikom tog puštanja u pozadini, a i onda ćemo reći i time pokušati skratiti trajanje cijelog podcasta. Sviđa mi se ta ideja, Leone. Koja nam je prva pjesma? E, prva pjesma, e, dakle, nismo stručnjaci što se, što, što, što se španjolskog tiče, a, ba, probat ćemo prevesti po onome što znamo, ići ćemo kroz svih pjesama kako su one poredane na stranici Radio Televizije Španjolske, nećemo ići po ocjenama, jednostavno ćemo reći što mislimo da stvari idu brže jer ocjene će samo zakomplicirati stvari, ali e, mislim da je ok da nakon svakih pet ili šest kažemo koja nam se od njih najviše svidjela u pozadini i onda možemo izdvojiti neke i na kraju reći koja nam se zapravo najviše sviđa. Mislim, mi to tek sada slušamo jer smo se dogovorili da ćemo zajedno to čuti tako da nemamo unaprijed nekakve, ne, nekakve preddojmove ili nešto što bi nas eh, što bi neku pjesmu što bi nekoj pjesmi dalo prednost treba, treba složiti riječ u rečenicu bože moj eh, hoćemo početi? može Ajde, idemo. Prva pjesma je Atulado i izvode ju Joan Joan Garrido i Marilija. Nisam nikad bio siguran ili Joan ili Joan. Al, Joan. E, a tu Joan. A Atulado bi značilo na... Reci nam, ti si stručni u tome u ah, e, svakom, ah, uh, pogledu. Ja bih rekao, lado znači na tvojoj strani, ali u biti znači uz tebe. Hmm. Tako da idemo ih Zanimljivo. čuti Duet. odmah. Mislim da će to biti preglasno u startu. Ako uopće počne. Ma hoće. Ajde, hvala Bogu, pa imamo riječi. Dobro, on njoj nedostaje. Ne znam je dobro ili loše. Dobro, ne trebam prevoditi, ali... Ja isto mislim. Ne znam, mi smijemo odmah komentirati. Da, da, da, da, da. Znači, zanimljiva je pjesma, onako lagana, nekakva baladična. Ali mislim da se build upa prema nečemu. Da. Sviđa, evo ga. Ali ne znam je to bio početak ili kud smo mi to Ovo je već refren. Pa svakako je refren, ali ne znam je to bio ovo već drugi ili koji vjerojatno prva, prva, prvi dio pjesme slušamo. Šta? I to je bila minuta. Okej. Pa sviđa mi se. Znači, prvo sviđa mi se, a drugo, uh, Joan Garrido je u OT-u, OT e je bilo natjecanje, jel, koje je pred... Dobro, dobro, to. Nećemo baš o tome ovaj, uh, duljiti. Znači, Joan... John mu reći da je Famous pobjedio, to nismo spomenuli. <laughs> pa dobro, doći ćemo valjda do njega, šta ne? Pa doćemo do njega, ali mislim kao natjecanje, on je pobjedio, on je pobjednik operacije Triumf. A sada, ko će pobjediti ići na Eurosong, to je druga sad. Aha, pa dobro, to, to je OT e strana, ali Joan je nekako, šta ja znam, vrlo je rano ispao, ali njegov glas meni se baš sviđa u ovoj pjesmi. Pa ja nisam siguran, ne mislim da je on... Čak mi nekako i, više mi se ističe nego Marilyn. Ali, dobro, to je sad za, za... Ja mislim da je on jedan od onih koji je ispao među prvima od ovih koji imaju pjesme. Mislim da je on ono najranije ispova da je dobio pjesmu. Kako se to uopće dogodilo? Zašto je on uopće kao natjecatelj za Eurosong, a on je tako rano ispao iz OTA? A bilo je tu puno polemika oko toga ko je dobio pjesmu, ko nije dobio pjesmu, Afrika Dave i, i ko još. Hoćemo slušati Afriku? E, nećemo, ona nije dobila pjesmu. A da, nije, nije, Afrika i, jo, i Alfonso, oni nisu dobili pjesme i onda su se oni svi žalili da njima to bilo čudno kako to Miki je dobio tri pjesme od kojih... Pa dobro i meni je to čudno, odmah sam primijetio. Znači zašto je on uopće a, eto, Išao. je kako je, sad ne može se tu ništa više. Uglavnom, ono što se sada radi, što i vi možete e, napraviti, je otići na stranici Radio Televizije Španjolske i glasati za svoje tri najdraže pjesme, mislim da je to, prati ove upute, znači odabereš si tri naslova koje najviše koji ti se najviše sviđaju, uh, moraš glasati za tri, odabereš sljedeće ili sigente i onda... Možete to učiniti preko Facebooka ili Twittera čini mi se da onda nakon 24 sata se ne možete vratiti glasati, to malo nema smisla ili sam je nešto... Pa da, ne možemo e, više puta glasati, šta ne? mislim da u 24 sata možeš jednom glasati. ako sam ja to dobro shvatio. Probajte pa nam javite. <laughs> ja mislim da je to to što se njih tiče. Nekako pjesma kao pjesma mi je, e, ona kao gradi se prema nečemu, ali na kraju dođe taj refren, ajde tu je on, ali nije to baš ono što bi moglo biti. Ajde, to je tek prva pjesma. Dobro, i sjećak, tako da moramo još malo to poslušati, možda, recimo dat šansu. Vidit ćemo nakon pet pjesama, možda bude dobro, možda ne. Idemo mi na Sabelu i Dimelo de Frente, odnosno Reci mi to u lice. A, u redu. Ja, bar mislim da je. <laughs> u redu, da reći ću ti to u lice. <laughs> Idemo sa Bela da te čujemo. Ajde, reci nam Sabela, minutica. Hmm, malo ritma, dobro. Ja mislim što ću ovo reći, ali podsjeća me na nešto, <laughs> ne znam šta. se da se gradi prema nečemu i momentalno mi je malo... O, ide, ide, ide, ide nešto. Pa, dobra je, da. dobra je, ali... Mm, ne znam, jel su na samom visoki standardi, što se dogodilo. Što je najgore, sviđa mi se, Pa ne, već baš su tako nekako postavljene da, da ide to, jel, crescendo malo, ovaj, ide, e, kako, ti kažeš, gradi se zapravo, ide, Gradi se, ide sve prema prema glasnijem, međutim onda kao da razočara do kraja. Una na, ovo una na puno pomaže, ja mislim. Da, da, da, barem da. postane pamtljivija, ne znam. Mm, da. I to je zapravo dio refrena. To je refren. To je refren. Una na vuelve, una na vuelve ili ti ga vrati se. Ah, nikad mi nije bila pretjerano draga Sabela, ali sviđa mi se pjesma. Neću sad ju isključivati zbog toga, jednostavno onako, ok je pjesma. I ako biramo već u top u top 1 <laughs> od ove dvije, ona mi je u top 1, ako ti je Lado, dobro, pričat ćemo kasnije, idemo odmah na treću. Ja baš se, ja mislim da, ja bi baš obrnuto, ali zanimljiva je pjesma, ali ne mogu reći da mi se sad baš sviđa nešto, samo kažem zanimljiva je. gdje se razilazimo, dobro nam je krenulo. Ne Idemo mi čut Mikija i njegov Equilibri, El Equilibrio. Nekako očekujem malo od, više od Mikija. Pa, Mislim da je to balada, neće, i druga će biti malo življa, mislim. Da, Miki Miki. E, Miki moj. Pa evo, ali on mi prvi <laughs> ima nekakav e, zanimljiv taj vrhunac, ne, taj, e, zapravo refren. Ja vidim kako bi ovo moglo dobro izgledati na pozornici, ako bi prošlo dalje. Ja mislim, zaboravio sam već koliko kojih pjesama prolazi dalje, mislim da ih onak e tri da, odavde, tri prolazi dalje i onda još e, ta, ta Yes Music i RTV biraju, mislim, još sedam njih do deset, možda sam u krivu. Mi pričamo preko Mikija kao da je on nekakva pozadinska pa glazba. Pa da, jer tako i je. Nekako. Da. Ta, ta pjesma mi nije za drugo, nego da njemu da jedan single, da ga on ima. Da. A na Eurosongu će on to predstaviti ako uopće dođe do toga. A zanimljivo mi je to kako ti uvijek misliš kako će to izgledat na pozornici. pa to je bitno, to je veliki faktor. U jako puno slučajeva se dogodilo upravo to da je e, scenski nastup odlučio hoće li neka pjesma ne samo biti dobro plasirana, već i pobijediti. Pa ne, mislim slažem se, da, normalno. Performance. Idemo, idemo dalje. Idemo dalje. Ne, vesele me za sada previše, sada, za sada samo Sabela, još jedna Sabela sada stiže, oj Sonjare. Ja, ja sam mislio da je to sonjare. <laughs> Ali vidiš da je naglasak na Sonjare, je, je, je. Mene je podsjetilo na ono, kantare, <laughs> volare. pa, e, ne znam koji je to točno glagolski oblik, ali recimo da je to... Sonjare. E, sonjare. Danas, danas sanjam ili ja bi čak prije rekao sanjarim. Zato što ima re na kraju. da, jer to zašto ne? Njoj je isto koji u hrvatskom, što da ne? Idemo čut sa velu. Eto. Version 2. da, da, da. Već smo, već smo se uslušali. slušali. Ovo je neka lakša. Opet lakša. Šta je ovo? O budućnosti koju će susresti u, u susret. Onda znamo koji je to glavski oblik blio to nešto buduće. Lucijar. ja ne volim kad tako ja. vi, vibrato, nije vibrato, ne znam, ne sviđa mi se. Ni meni. Znam da je to takav stil pjevanja, ali ja to ne mogu. Da, ni ja ne mogu. <laughs> ali ajde da ćemo joj tu priliku da opio svoje do kraja. Ne znam, zanimljivo kako to, zapravo, zanimljivo je kako kako taj folklorni dio ili, ili zapravo ah, to što predstavlja državu ponekad može tako lijepo uh, zvučat, a ponekad zvuči eh, ne, ne ide im na ruku. A, a što reći? Idemo dalje, ne, ne želim se previše zadržavati na pjesmama koje me baš nisu impresionirale, doduše koliko smo ih sad već čuli, već smo ih sad Četiri? Ne, tek četiri, <laughs> Ajmo dalje. <laughs> Ajmo dalje. Slušamo Noeliju, koja je jedna od onih koja ima jači glas. Uh, oj, vuelvo a reír otra vez, ili ti ga danas se vraćam kako bih vladala još jednom. A još jednom, dobro. Otra Slušamo njezinu koja malo više onako, ka, rekli su da je više dramatična. Meni se sviđa Noelija. I meni. Ima ona super glas to. Tu sviđa mi se. <laughs> znači, pa meni se sviđa, odmah. Ne znam, svi oni to, e, imali su onog lika jednom u žiriju koji je rekao da, da želi napisati savršenu pjesmu za Eurosong. Jedna od njih, možda i više od njih je napisana kao takva, ali to je pjesma koja treba build up i koja će nakon toga imati neku eksploziju, ali ta eksplozija bi trebala biti bar u nekakvom ritmu. Iako ovo više vuče na nekakve balade koja koje je Pastora Soler imala na Eurosongu. A, Tko je to? predstavnica Španjolske iz 2012. iz Azerbajdžana. Dobro. Um, I ona je isto imala takvu build up i explosion pjesmu. ona je više išla na svoj glas i ona je imala stvarno glasčinu koju ima i Noelija, ali ne znam zbog čega, mislim da su nju više zezali, zezali zbog e, te izvedbe, pa su onda imali one drame s profesorima, pa je jedna ošla, dvoje došlo i tako, nećemo sad ulaziti u to ovisi kako to izgleda na pozornici stvarno, jer ovako kad samo to čujem tako, nije mi baš, nije mi baš da bi glasao za nju, doduše to je tek peta, do sada ja sam za Sabelu, ja sam za Sabelu prvu. pa ja nisam to tako. Ne znam, pa ja, kažem, nakon pet da ćemo nešto, pa evo, pet, nakon pet Sabela mi je jedina koja mi se ova tu, ova Dimelo de Ti si rekao Lado. Pa meni je Lado, ali možda zato, e, samo zato što sam ju prvu slušao, ja, ja bi ra- rađe Noeli uzeo. A, ok, dobro. Idemo u drugih pet. Slušamo Clave od Natalije. Ja mislim da je to jedina njezina solaža. Jesam li u krivu, u pravu? Jesam, u pravu sam. Malo nas za stranica, sve je povećano, <laughs> pa se baš ne snalazim. A, Laklave i Natalija da čujemo. Natalija je dobra. Ona ima jako dobar glas. Ja sam da će ona pobijediti. Mhm, mm Okej. Ja sam počeo nekako ovaj, sam od sebe klimat glavom, mm ritmična mi je. He he. Pa zanimljivo, šta? Pa mi da bi to malo malo. Što znači L klave? E, ne znam, to sam zaboravio, to je jedno oni koji nisam znao Ne, La, la, la klave, da. Pa mislim, mogu ja pogledati na Google Translate, to nije problem. Ajde učini to diskretno. <laughs> Uvijek. Mislim da nam je, Natalija je rekla šta je imala, Dim je španjolski, tu se sna... moj Bože. Pa dobro, mislim, pjesma je dobra. Ja sam, ja ne znam šta je, ali sviđa mi se škotski kef, o Bože, kolike opcije. Dobro. Klave. E, to nije nekakva tajna ili... Ključ. Ključ. To sam znao, šta je najgore od svega. Ja, isto mislim da sam negdje to... Mislim, na talijanskom je kjave, na, na francuskom je kle, mogao sam spojiti to nekako. Mislim da znam neku pjesmu koja, koja traži ključ i tajnu, pa sam nešto vjerojatno sa tim. Sviđa mi se, sviđa mi se. Da, i meni. Ali, ali one su mi bile i u e, tom uh, e, showu, e, znači OTU Operaciji Triumf, isto super. Noelija i Natalija, cijelo vrijeme je tako bilo, od, od ženskih glasova. Ništa, idemo dalje. Idemo ja mislim, na... ja, mislim ja već mogu, mislim da onako, sljedećih pet mislim da će Natalija biti ta koja je rasturila. imamo tu još jednu Nataliju s Mikijem. To trebamo Aha, isto da čekat. Da. Mm, zanimljivo. Ništa, ajmo dalje. Ajmo na Mikija i njegovu vendu, la, la benda, zapravo. Google Translate kaže da je bend, ja bih prije rekao da je to nekakva promjena, ali ja ne znam španjolski pa idemo mi njega čuti. To je Mikijeva druga pjesma već. Tako je, da. Zanimljivo. O, oh, jes! Sviđa mi se. A. <laughs> Jel ti se i dalje sviđa? <laughs> ne. <laughs> o, onak, o, ne. I meni se u početku svidjela. Sviđa mi se taj up tempo i ti, instrumenti instrumentići u pozadini. Da, a meni, meni, tako zvuči ljetno nekako, neki... Pa to je, e, pjevao je on još jednu onu na katalonsku pjesmu bio e, i mislim da smo zbog toga i dali to, zato što je malo življe i to, dobro mu je sjela. Jer su vidjeli kao on, da on jednostavno po tipu pjesma koje voli pjevati, voli pjevati pjesme koje će ljudi dići na noge, koje će zabaviti ljude. Da. I to, to onda u tome se uživi i zna manipulirati sa takvim pjesmama ali malo mi je pre, preproducirana sad onako ti, ti instrumenti kao da su nekako postali naporni ne, nasilni, nasilni više, da, da, ne znam, ajmo mi to, to, sam zapravo i ja htio reći ajmo mi na Mariju dalje Hvala. na, na muerde me ili ti ga ubi me <laughs> Marija koja je meni na početku zapravo bila jako antipatična, ali zavolio sam ju, bilo mi žao što je Mislim da ima dobar glas, što ne? zapravo optužili su da ima osrednji glas. Pa ne znam zbog čega, ali meni se ovaj, ovaj drugi set, <laughs> zapravo drugi, drugih sviđa. pet uh, pjesama više sviđa. Da, da i meni, i meni. Ako ima malo u sebi, može. Zadnje četiri pjesme su mi sve u redu, mislim u redu. Noelija i Natalija su super bile, uh, Miki sa Lavendom, ha pa hajde, zanimljivo. Mm, Marija mi je super. I meni, super je. Na kraju se neću moći odlučiti koju pjesmu ću izabrati. Ja, mislim da ću uzeti Mariju. Aha, vidiš. Gotova Marija, prošla Marija. Ne znam, sviđa mi se, baš onak... Da, da, da. Ide. Moderna je nekako te, e, ne, ne bi sad baš rekao da baca na Clean Bandit, ali dobra je, dobro zvuči. Mhm, mhm. Ajmo dalje. ajmo, <laughs> ajmo na Mike i Nataliju, na Nadije se salva, odnosno nitko se neće spasiti ili nitko nije spašen, nitko se ne spašava, jedan od tih oblika, odaberite si koji vam najviše odgovara. <laughs> Dobre, znači već čujem. Arde. Arde. Arde. Arde je bila jedna od pjesama prošle godine u igri za Eurosong. Wow. No te pueda Ovaj llegar. dio je Este Ok, da. Još ove ljubičaste, ove ljubičaste su dobre. <laughs> ove kaj su... A, dobro, ne, ne. Dobro. <laughs> ne, ne, ne, ne ne ćemo, ljubičaste nisu sve dobre. Ali, o, idemo, idemo, Znači, ja, želim ovo dalje, ja ovo želim dalje, slušaj, meni minuta nije dobra, dovoljna, ali mislim da ovo kraj pjesme. Pa sviđa mi se. Pa i meni se zapravo sviđa u vidu toga što smo odmah, eh, mislim ja sam barem odmah počeo pjevušiti to u pozadini. Da, pjesma je full dinamična ali uh, skužio sam isto tako da, mislim to je možda i zato što sam imao već lirikse dole ispisane, pa je to isto bio dio problema vjerojatno. Mislim problema ili... Zašto? Mogao si kao pratiti riječi. Pa da, ali opet, to sam isto primijetio da imaju te prateće vokale u pozadini. Ja to nisam primijetio. <laughs> ali njih je dvoje u pjesmi i pjesma je dosta dinamična i ako će on imati puno pratećih vokala, to baš ne znam kako će izgledati na pozornici e, u tom pogledu, jer onak je maksimum. I sad, ako njih je dvoje, još imaju dvoje barem pratećih vokala, ali to iza njih zvuči kao barem troje ljudi, ako ne i četiri ne znam... Da, ti prateći vokali će biti na jednom mjestu, a e, oni će, znači pjesma je dinamična, baš treba nekakvu kretnju, jel? nekakav ples. Ne znam, idemo, idemo dalje. Hajmo ja sam, dalje. Ja sam jako sretan s pjesmom, mene, mene baš onako, jedna od boljih. Jedna od boljih, ako ne i najbolja do sad. Marija je tu možda negdje, ali već smo... Nemojmo zaboraviti Noeliju. A, idemo mi na favorita koji je Favorita. na i pobjedio na operaciji Triumfi koji je dobio pjesmu jednu jedinu u koju se valjda svi uzdaju, koja je valjda po uzoru na Cezar Samsonov, e, pjesmu Cezara Samsona od prošle godine. No pojedu mas, odnosno ne mogu više, pjeva nam uh, Famous, odnosno Famous. Zavisi na kojem jeziku govorimo. Ajde, ajde, dobro. I on se prema nečemu gradi. Da, malo previše rastavlja riječi na slogove. <laughs> Tako on priča, nažalost. Ne možete se boriti protiv toga. O, evo ga. Preradiska mi je. Baš je radiska, to, to, to je ta riječ. To nije, to nije za Eurosong. Dobra, pjesma je dobra. Pjesma je dobra. E, i čujem ju kako se vrti na radiju bez problema, ali Eurosong... Da, radijska uz neku malu primjesu disco, disco ritmova, <laughs> ili? Ali e, samo moram primijetiti da je bilo priča o tome da će to biti kao gospel pjesma sa ono pozadinskim zborovima, sam si ja to zamišljao kao onako, ne, znam, oni su to malo Možda... predstavili, ali... Možda to nismo još čuli. Pa samo jedna pjesma njegova. Pa da, ali mislim, jednu minutu smo samo slušali. možda će biti jedan dio, jedan interlude. istina, ali ne znam kako oni to misle kombinirati s ovim. Ne znam ni ja. o, ok, mislim, čekat ćemo, sad će brzo u prvom mjesecu to bit, pa <laughs> I don't know. Da, i, i nija, ne mislim pjesma, da će to... Pjesma je ok, pjesma je na mjestu, a sad kako će dalje zvučati, ovo već dovoljno onako govori, ja mislim da bi se mogao glasati za nju, međutim nije mi u favoritima. Ni meni. Idemo mi na Carlosa. Carlos pjeva Nunca fui, odnosno nikad nije bilo, it, it never was, ja bi to tako preveo. Nikada nije bilo. Veo aquí sentado donde nunca imaginé Estaba equivocado, no lo supe Que tú no eras lo Čujem kako mljacka. <laughs> to je baš... Ja. Doduše tako se i mi čujemo, ali nema veze. Sigo en este laberinto que ja mislim da je to nekakav instrument, nešto što klepeče Ma, polako. Sam se jedno čuo, nisam to više čuo. Ne mislim na ovo, ne na to. Aha, ne na to. Baš između dvije riječi je bilo. Na pogrešne stvari se fokusiramo. Ok, čujmo sada dalje. ale ah. Leone, kako misliš da će to biti na pozornici? <laughs> <laughs> um, pa on će sam vjerojatno stajati, kamera će ludovat oko njega. Um, možda mu se nekakvi dramatični, oni baletno, baletno egzotični plesači pri, priključe, ono, znam oni, oni koji, znaš koji oni vise s onih zavijesa zavjesa pa se onda vrte u njima, to, to mi se nekako onako čini prilično realnim za ovu pjesmu. Pjesma je dobra, ali opet malo par, par stepenica ispod Famousa, ako ćemo to tako uspoređivati. A, pa ja ne bih rekao. Šta ja Ja ne bih rekao, meni se više sviđa Carlosova pjesma mislim da je tu i... <laughs> Dobro, neću ništa reći Zašto? Idemo dalje, idemo dalje. Ok, kjereske aga, a aga je nekakav oblik glagola raditi. Pa reći ćemo, reći ćemo da je to kao što želiš da radim. Ona uvijek ima iste pjesme. Da, i ne, na nešto me podsjeća. Tebe ne? Na sve pjesme koje je ona pjevala, da. taj glas, opet njezin. Ali mislim općenito nekakav specifični glas ima. Možemo li reći da je to onako tipični španjolski glas? Bez da ikoga uvrijedimo. <laughs> E, oprosti. Slušam šta si rekao? Možemo li reći da je to specifičan način pjevanja i pjevavanja za Španjolce? Taj njezin vibrato je baš onako specifičan, ne znam... A kaj uopće... Mislim, pratim te njene riječi, čitam, s da se već ispisuju, pratim šta, šta ona pjeva. Vrlo kratki su ti naši Pa da, mislim minuta, ali dovoljno da se više manje procijeni. Mislim, to je već tačina pjesme, koliko se, se drugih stvari može promijeniti u Ako su oni procijenili da je to najbolji dio pjesme, a vjerojatno bi tako Mislim da je to sve strateško, to je sve strateško, nije to najbolje. To je ono što za šta ljudi trebaju, šta, ljudi trebaju glasati. Što će natirati ljude da glasaju? Da, oni nas žele uputiti na neku pjesmu možda. ne znam, previše govorim ne znam, ali zaista ovo kad ću moram reći ne znam, jer... Dobro, i prvi puta slušam slušamo pjesme. Julija je ok, kao takva, ali... Of, ha, ha, idemo dalje. Dobro, dobar komentar. Da. haha. ha, ha. Que será luego? Što će biti poslije? Alba reče Alba nam pjeva nešto sporije malo, e, pjevala je Ljoronu, pjevala je malo novije pjesme, pa su to više bile kao nekakve kombinacije su je tražili da bude kao smirena pjesma, opet da ona može pokazati taj svoj e, ala Alfred, usporedili su glas kao Alfreda da ima imao prošle godine. Um, mislim ovo ne ide na Eurosong. Ovo ne ide na Eurosong, ali to je od Albe druga pjesma. Ili sam ja nešto... Ne, mislim da ona samo jednu pjesmu ima. I možda je neki duet, ako sam se izgubio ovdje, ali mislim da je samo jedna. Nismo mi ništa od nje čuli osim ovog, da, to je to, samo jedno ona ima. Ali, di su te pjesme nestale sad? Zaglavili smo ovdje na ovom popisu. Da, dobro. E, ne, ne, ne, to je to. Ne, to ne ide na Eurosong, to moguće da čak neće ići. Meni jazz baladično, sviđa mi se baladično, može li se to tako reći? šta ne bi moglo. Malo mi podsjeća čak na trenutke na Amy Winehouse, nekakve male prizvuke. Nije to bitno toliko. Je, sporo je. al neće ići mm. na Eurosong, ja mislim da neće to ni doći do tog njihovog finala. Biće deset pjesama u njemu, mislim da ovo to, to, to neće tamo mm, doći. Pa neće, da. Ali meni se, moram, moram zapravo naznačiti da se to meni zapravo i sviđa. E, onako, neki, neki trenuci su mi lijepi zapravo. Onako ugodna je pjesma ali, ali... Kao, ono, kao onaj jazz koji si pustiš dok učiš u pa pozadini. Pa zapravo u tome i bit, kao da je onako nenametljiva, kao da je nešto za pozadinu više recimo. Neka ambientalna glazba, Tako, a ne nešto što bi trebalo, što trebalo onako predstavljati nekog i, i, i ovaj, ambientalno je ako nekog treba predstavljati, međutim ovo je tak. Eh. Ne eh, ističe se. Uh, ne ističe se, nema ni po čemu. Ona ima jedino njezin glas. Jedan njezin glas, vidit ćemo, ona će vjerojatno imati nekakve tonove koje će morati otpjevati u svojoj pjesmi, ali dok nje ne čujemo cijelu, tako nam ništa ne znači. Još će vjerojatno RTV izabrati neke bolje pjesme koje neće proći dalje same po sebi, ali idemo na iduću pjesmu. Na Damiona i Sale. To nije Sale. Nije Sale, ali ja mislim da je to iz, nekakvo izlaženje, izlazak, e, hoće li to krenut? Da ja vidim šta je Sale. Mislim da to izađi. Sale, Sale. Ah. Izađi, da. Izlaženje, Izlaženje nekako. <laughs> Konzultirali smo se s Google Translateom. Ok, može. Može. Da, može, može. <laughs> Može. Da. Reggaeton uvijek prolazi dobro kod mene. <laughs> jer ovo je malo lakši reggaeton. Ok, može, da. Pa ja ne znam što reći, ali sviđa mi se, onako ne mogu ga dohvatiti kako bi ga opisao. Možda najbolje da i vi čujete. Meni se tanca, ovaj, meni je... Da i meni. Da, ovaj, <laughs> Dobar je! Ja ću glasati za njega, a ti ako hoćeš glasat za nekog drugog, ok? Ne znam, meni je do, meni je do sada, ja mislim, što smo slušali? Nataliju smo slušali u nekom duetu. s e, Mikijem. S Mikijem, mislim da mi je to do sad najbolje. Mogli bi reći koja nam je najbolja od posljednjih pet. Um, pa Natalija i Miki, <laughs> sad sam ti rekao. ali... Posljednjih šest doduše sad već, iako Marija se isto tu istaknula prije još. Marija i što smo rekli, Noelija. Da, na, ti si stalno na toj Noeliji, došli smo od drugih pet, idemo drugi pet. Pa no, Noelija mi je tako slatka. Noelija je prošla grupacija. <laughs> Imamo se Salva, Famous Carlos, Julia, Alba Damion, ali onda nam ostaju samo tri za kraj, nema veze. Ja sam za Damiona bez, bez daljnjega, reggaeton, reggaeton iznad svega. Pa dobro, to je tvoje mišljenje. Ajmo mi na sljedeću pjesmu. Idemo na Carlosa. Carlos, Carlos Wright. Eh, se te nota, odnosno primjećuje se, poka vidi se, vidi se. Primjećuje se i da je njegova to druga pjesma. Mm, primjećuje se. Eto ga. O, ovo mi je ko zvu, ko nekakav ringtone. Ne, ne, mene je podsjetilo na neku pjesmu. Čekaj malo, čekaj malo. Čak mislim da Mi možemo vratiti, imamo tu tehnologiju, samo malo. Ne znam šta je to. Dobro. Pa ja mogu reći što je to, ali <laughs> što, na što mene to... Dobro. Pa mene to podsjeća od Justina Timberlake-a pjesma Cry Me A River. Dobro, da, od početak, da. Ali još je nešto, kažem, ko neki ringtone. Joj, on i njegov glas, koliko će on to moći izvoditi ili ne, poznavajući njegove, njegove izvedbe. Doduše, svi su oni imali svoje falševe, ali... <laughs> Ke tu boka me provoka. I toka. I toka. Mislim, ono, rime su na mjestu. Um, on je konkvistador, on hoće nju osvojiti. I kraj. Ok. A, fora je, fora je. Jel mi se i prošla? Prošla je bila ok samo. Ne, ne, ova je bolja. On da. Je bolja. Da, da, da. Carlosova, jel? I on isto to gore bio plav. Je. pa ne mogu reći da ni plave nisu loše, ali evo, ovaj Damion me, me očarao u jednu ruku. Nije očarao, dobar je. Nemoj gledati boje. Dobro, neću gledati boje, znamo. Prevarili smo se malo prije po tom pitanju. To dobijem. Sve dobro. Hoš ti nešto još e, za Carlosa? E, ne, ne, e, neću. Sviđa mi se, ali opet ne tako dobro kao Natalija i Miki. Bože ti Natalija i <laughs> Miki. Ja, ja pokušavam zapravo zapamtiti sve te pjesme, pa njih već dosta ima. Pa ima ih osam, ne mogu više, ne čekaj, nema ih osamnaest. Pokušavam razlučiti koja će mi biti favorit, zapravo najveći. Broj je 3 plus 2, mislim da ih je 17. Dobro, idemo na, na Mariliju i na to dobijen. Sve u redu, sve ok, sve pet. Ajmo dalje. <laughs> Španjolska pjesma. Ovo je španjolska pjesma. Dobro, mene malo podsjetila i na francusku. <laughs> Za početak. Ne znam zbog čega. Dobro. Malo je lakše kada znaš barem dijelomično te riječi. Sorry, <laughs> Jana. Dobro. Barem ga je dobro izgovorila. Nije sorry. Da, nije sorry. Pa. Da vidimo što je glavni dio. Šta je to? Ne znam. Nekakav mišmeš svega. Malo je čudna pjesma. Da. Malo onako kao ona je samosvjesna žena i predstavlja se kao jaka žena, ali malo je ona agresivan taj. To dobijen. <laughs> da. Sve dobro, sve super. I to je to. <laughs> Najgore kada žena kaže, dobro je, pusti me. <laughs> ne, ne znam šta bi više rekao. To je to je sve u redu. To je Marilija. Sve u redu, <laughs> sve u redu. Sve u redu. ženu, ajmo dalje. Martin Vuelve, odnosno vrati se. Ili... Vuelve. Vraćam se, a mi se će biti vratim, vraćam se. Vrati se! Čuli smo mi svašta u, ovim predstavnicima, to jest u ovim pjesmama. Da. Svakakvih je tu načina pjevanja bilo puno, puno različitih Diversity, diversity. Puno različitih, pomogni mi. Stilova. Stilova, e tako je. Žanrova, svega. Žanrova, tako je. A to je njima je bila zamisao kao i u Estoniji što smo imali neki dan. da imaš raznolike pjesme, da ljudi se mogu, da mogu odabrati ono što se njima sviđa, ali tako da, isto tako da televizija može predstaviti raznolikost glazbe u jednoj zemlji. Jer ti, ti, ta natjecanja su isto tako i festival glazbe. Marta, Marta ima specifičan stil pjevanja, ovako kada, kada ona pjeva ima dosta ovako jedno... U, u dubi, da, jačinu, u dubi se u pjesmu i baš uh, e, izvodi to na jedan specifičan način koji natjera ljude da ili, pa ako već ne glasaju za nju, jednostavno da ju slušaju. Da. E, meni je bilo teško uopće sad sastavljati rečenice dok sam pričao o ovome jer sam nju slušao u pozadini onako... Marta ima dobar glas i onako dobar način interpretacije. ljudi ju slušaju. Hmm. To možemo zaključiti zapravo. No, ali... Došli smo do kraja. Da. I vrijeme je da se odlučimo... Puno, puno toga smo čuli. Uh, ne znam, ne znam više za koga bi se odlučio. Toliko ih ima, ima pa, i čak. Eto, ti kažeš da ja forsiram, ali zbilja sviđa mi se, sviđa mi se ta Natalija i Miki u duetu. E, sviđa mi se ta pjesma. Ali isto tako, to je kao, ja bih rekao da je to možda moje igranje na sigurno. Možda ne bi bilo loše tog Damiona e, poslušati opet i čuti ga. Što se tebi sviđa od tih pjesama svih? Pa ja mislim da u mojih top 3 svakako ulaze Damion, kao što si ti rekao. Ušla bi Marija sa Muerdeme, i tu mi je sada dilema pustiti La Klave ili Nadije se Salva, Nataliju ili Nataliju i Mikija, ali mislim da bi čak prije pustio samo Nataliju sa La Klave, nekako mi se više sviđa ona. Famous se tu ovako bori, bori da bi došao, ta pjesma vjerojatno puno bolje zvuči kada se čuje cijela, znači u verziji od 3 minute, ali ovo što sam čuo isto tako dovoljno, međutim možda bi dao prije prednost Marije i zbog tih nekako čini, čini se pjesma jedinstvena i onako drugačija od drugih, malo se ističe po tim, tim početnim tonovima, ono, ten, ten, da, to je to od mene. Šta ti misliš? Pa ja bih ostao pri svojemu. znači... Kojemu? Natalija i Miki u duetu mi se sviđaju. ne sama Natalija, nekako mi se ona kao sama izgubi. Ne, ne, znam, ona je posebna i jedinstvena, međutim nekako mi se više sviđa u duetu pjesma nadje se salva, nitko se ne spašava, ili? To je jedna, jel? To je jedna. E, sviđa mi se i Natalija kao sama e, i sviđa mi se... Oni su mi prvi, znači Nadje se salva. Drugi mi je Damion sa svojom pjesmom Sale. Jel Sale? E, I treća, recimo, dvoumim se između Natalije i Marije. Ali ja ću ipak uzeti Nataliju i Laklave. Eto, očito mi se Natalija sviđa, čak sam ju prvu primijetio i na predis... ne zapravo, na audicijama. I ja sam ju isto primijetio, ne možeš uzeti sve zasluge. Ne, ne, ne uzimam uopće zasluge, samo e, želim reći da mi zvuči od samog početka. Marija je isto dobra. Jel mogu ja, jel mogu ja staviti za treće mjesto i Nataliju i Mariju? <laughs> pa ako smo Albani mogli imati dva, dvije pjesme na prvom mjestu, Eto mislim ga da onda dvije na trećem, rješeno. Dvije na trećem neće biti problem dobro, mi ćemo sada stisnuti na Sigente, mi idemo glasati, a isto možete napraviti vi nakon što ih poslušate, nakon što nam ostavite vaše komentare, a, to je svoje komentare, i nadamo se da se slušamo i sljedeći tjedan, kao i svaki do sada, i to je to, do slušanja. Do slušanja.